بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين poštovani džematlije, braćo i sestre, assalamu alaikum wa Jedna od osobenosti Muhameda sallallahu alaihi je bila i ta što kada ga neko vidi, osjeti strahopoštovanje. A kada sa njim druži, zavoli ga. I svak onaj što mu je bio blizu, što je bliži bio, to je postao veći čovjek. Znači, Muhammed sallallahu alaihi god je bio u njegovoj blizini, vjerujući u njega i njegove riječi i objavu sa kojom je došao, postao je velik. I to je ličnost koja nikada nije skrivala svoj privatni život. Zbog toga su ashabi radijallahu anhum nakon njegove smrti znali doći njegovoj kući i pitati njegove žene o njemu sallallahu o njegovom privatnom životu. I što su više upoznavali njegov privatni život, to su ga više voljeli. Danas mnogi ljudi koje veličamo, što više upoznajemo njihov privatni život, to više bježimo od njih. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve je bio ličnost da sve one koji hoće da budu sa njim, on im je pomogao da budu veliki, da budu jaki. Oni koji su bili najbliži njemu, postali su najbogobojazniji. Zbog toga je Ebu Bek radi Allah anhu bio najodabraniji ashab. I tako redom, Omer pa Osman pa Alija radi anhu, pa onda oni šestorica među deset kojima ima obećan ženet i tako dalje. Jer on sallallahu alaihi wasallame braćo i sestre, nikada nije imao kontradiktornosti između onoga što govori i što radi. Između onoga što osjeća i što govori između onoga što zovemo javni i privatni ili tajni život. To nije malo kod njega. Znači on sallallahu alejhi nikada nije dovodio svoje osjećaje, svoje riječi i svoje djelo u kontradiktornost. Nikada. Između toga je vladala harmonija. Zbog toga svak onaj koji ga više, što ga više upozna, više ga vodi. Mi danas recimo kad hoćemo nekog čovjeka da opišemo, Govorimo svojim ranima o nekom čovjeku, pa pokušamo da objasnimo da se prisjeti ko je taj čovjek. Često znamo da kažemo pa to je onaj to je onaj visoki, to je onaj debeli, to je onaj čelavi, to je onaj što vodi krivo i tako dalje. To je onaj što se puno smije, onaj koji se puno šali i tako dalje. Kod njih to nije bilo tako. To je onaj koji je bogobojazan, to onaj koji puno klanja, to je onaj koji je dobar majki i tako dalje. Znači, kod nas je e, taj standard ocjenjivanja ljudi dobra i zla, lijepog i ružnog, pozitivnog i, negativnog, u potpunosti poremeći. Mi danas ćemo da pokušamo da neke detalje iz njegovih riječi, salallahu alaihi wasallame, pokušamo da, ih preslikamo u praktičnu ili da ukažemo na praktičnu korist nekih od, nekih od njegovih savjeta koje bi svaki vjernik trebao da ima svakodnevno. I počet ćemo, inša dakle, od onoga što je vezano za namaz. Jer je namaz zadnje od ove vjere što će umet čuvati. Zadnji. Prvo što će otići od ovog umeta bit će el hušu. Ono stravo prema Allahu, prema Allahovim onim odredbama, propisima, svetinjama i tako dalje. Zadnje što će ostati od umeta, braću i sestre, je namaz. Kad se to poremeti, onda više od vjere nema ništa. Ali Allah subhanahu wa ta'ala od svoje milosti, od, svoga, od svoje dobrote prema nama, kad god nešto traži od nas da, radimo, On zato nam uvijek nudi nagradu. Allah naredi nešto čovjeku da uradi, to pa mu odredi kao naredbu, strogu naredbu, on mu zato obećava velike nagrade. I ono što je važno napomenuti jeste da one koje je odgajao Muhammed sallallahu alaihi wasallam, braćo i sestre, to nisu bili meleki. To nisu bili ljudi van, van serijski, što, da se tako izrazimo. To su bili ljudi sasvim normalni. Ljudi s svojim potrebama i sa svojim mahanama. Dakle, ljudi koji su trebali kao ljudska bića da budu primjer da je Allahovu vjeru moguće izvesti u praksi. I oni su imali propusta. Bilo je i grijeha, i teških, i lahkih, malih i velikih. Bilo, bilo oni koji su počinili blud, koji su krali i tako dalje. Koji su bježali sa bojnog polja, svega je bilo. Jer su bili ljudi. Ali jedna zanimljivost koja, ih krasi jeste da kad god nešto pogriješe, uvijek su tražili načina od poslanika sallallahu alejhi ve sellem pojašnjenje kako da se zato iskupe. Kako da čisti pred Allaha subhanahu wa ta'ala stanu. Zatim i nije ti koji nas materijalna strana, primjer radi, imaju, nemaju. Jedan put su došli poslaniku sallallahu alaihi wasallame, kako bilježi imam, bilježi imam Buhari i muslim od Ebu Hureyra radi Anhu, i kaže Allaho poslaniće, oni imućni, pokupiše sve nagrade. Klanjaju koji mi što klanjamo. Obavljaju hač. Obavljaju, klanjaju koji ko mi što klanjamo, Poste kao i mi što postimo, ali oni zbog viška i metka mogu da odu na hači. odu na umru, finansiraju žihadske projekte, a mi to ne možemo. to ih kopkalo. Žao im bilo što, nisu imali više i metka, naravno ne, radi dunjaluka, nego radi ahireta. I onda je on kaže, sallallahu alaihi hoćete li da vas obavijesti o nečemu što ako budete praktikovali, vi ćete preteći one prije vas koji su bili. I vi ćete preteći one poslije vas. I niko ništa bolje neće raditi, osim neko ko isto to više od vas uradi. Rekli su, hoćemo Allahov pa on, pa on sam Allahov Nehi rekao, tu se bihune وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَةِ Izgovarate posle svakog namaza Subhanallah, Alhamdulillah i Allahu Ekber 33 puta. Pogledajte. Ovim je hadisom ili ovim je riječima sallallahu alejhi ve dao utjehu onima koje je to kopkao. Koliko je ljudi danas, braćo i sestre, koji žale zato što nema puno. I zato što nema makar malo više nego što ima. Žali za imetkom. Nije bitno iz koji razlog, ali žali. Nekom Allah subhanahu wa ta'ala nije dao imetak, nekom nije dao djecu, nekom nije dao razne dobrote ovoga dunjaluka. I onda ljudi osjećaju čežnje. Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa u mnogim situacijama ljudima su nudili za to kompenzaciju. Ti ne možeš da zaradiš puno. Allah ti nije odredio da imaš poroda puno ili malo, nije bitno. Kaže Rasul sallallahu alaihi selleme, izgovarajte poslije svakog namaza 33 puta subhanallah, alhamdulillah i Allahu ekber. U drugoj verziji Isto od Ebu Hureyre stoji da je sallallahu alaihi rekao ko poslije svakog propisanog namaza izgovori 33 puta subhanallah i 33 puta alhamdulillah i 33 puta Allahu ekber i stoti puta kaže la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli qadir bit će mu oprošteni grijesi makar i bilo koliko je morske pjene onaj ko poslije svakog namaza izgovori ovaj zikr koji učimo poslije namaza, Allah će mu oprostiti grijehe, makar ih bilo koliko je morske pjene. Pogledajte to, braćo i Koliko je bitno da vjernik ima namaz. Da vjernik ima i badet. Jer onaj ko ima namaz, on ima ove zikrove. Onaj ko nema namaz, on nema ove zikrove. O, o Allaha, Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Navodi se od Ibn Mas'uda radijallahu anhu u Hasan hadisu kod imama Tirmizije. Da je Resul sallallahu alaihi wasallam rekao Laqitu Ibrahime lejlete usrije bi. Kada sam bio na Israu, Israu i Mirađu, sreo sam Ibrahima, Ibrahima alaihi salam, pa kale ja Muhammed, akri ummeteke minni salam. i reče mi, o Muhammede, prenesi tvom ummetu od mene selam. Ovo sam zoveš, tako? Kako zoveš ti? Muamer. Muamer, Allahu Ekber. Prenesi od mog ummeta selam. Kome? Muameru, Hasanu, Huseinu, Ragibu, Mustafi i tako dalje. Ko nas je poselamio, braću? Ibrahim, a.s. Prenesi mom ummetu od mene, tvom ummetu od mene selam. Od Ibrahima. Braćo, pogledajte ponosa vjernika. Vjernik koji prihvata Allaha za gospodara. Muhammeda za poslanika, sallallahu alaihi Islam za svoju vjeru. Osjeća slast imana i osjeća ponos koji ga veže za, za najodabranija stvorenja ovog umeta. Prije kad me ovaj naš Hafiz Adnan Kolašinjan za nagradi e, najavljivao, on ima Allaha da vam podaje njegovom. I ovo je jako lijepa situacija kod nas da mnogi mladi uče is, Da Allah podari brično u tome, braću. Jer vrijednost Allahovog govora u jednom hadisu poslanika sallahu alaihi nad govorom ljudi je kao vrijednost Allaha nad stvorenjima. Vrijednost, prednost Allahovog govora nad govorom ljudi je kao prednost Allaha na stvorenjima. I prije kad me najavljivo kaže šejh, gledajte braćo, zanimljiva situacija, sjetio sam se jednog, jednog detalja, kad jednom učenjak sjetio se i kaže, odo da posavjetujem Haruna Rašida. Čuli za Haruna Rašida? Poznati abasijski pravedni halifa. Jako pravedan, bogobojazan je bio. Rahmetullah Ali, ali kao vladar, svaki vladar ima propusta. Jedan je učenjak odlučio da da ga posavjetuje. Kad njegov nefs kaže, kuda čovječe, ubit ćete. On je halifa. I kaže, ja se malo poboja. Pa onda kaže sebi, idem, idem da ga posavjetujem, da ga ukorim, da promijeni malo način vladavine i tako dalje. I tamo kad je stigao, kaže, o Harune, ovaj se naljutio Harun. Kaže, dođi mi tamo u moju ordinaciju, je se operiše Kaže, ja odlazim tamo kod njega kad on drži sekir u ruci. Vidim ja što će da bude. Kaže, zašto si me dozvao imenom? Pogledajte ovo. Treba da ga, da dozove o vladaru pravovjerni Je bio halifa, vladar vjernika. Zašto si me o Amre dozvao imenom. Kaže, nikada mi prije toga nije sjevnulo kao tada. Došlo mi je na pamet i rekao mu, o Harune, ja ono kom se molim pet puta dnevno, dozivam ga imenom njegovim, ja Allah, ja Rahman. A ti još da te zovem nečim drugim. Ne ide. Ne zaboravi Harune, da Allah u Kur'anu najodabranija stvorejna njegova, doziva imenima. O Nuhu, o Hudu, o Salihe, o Ibrahime, o Musa, o Sulejmane, o Davude, o Isa i tako dalje. A svog je najvećeg neprijatelja Ebu Leheba prozvao nadimkom tebe tjeda Ebi Lehebin wa tebe. Šta hoćeš ti? I kaže, samo rekao straži, izbacite ga što prije. Izbacite ga. Tako i mi, nemojte da nas ovi nadimci i ove ovaj, titule prevare. One su valjive, iako su u islamu od edeba. Recimo, ne može zvati baba po imenu. Ebu Hureyre radi Allahu anhu, jedan put vidio dvojicu ljudi i razgovaraju. I kad obježi, imam Buhari u svom djelu Edebul Mufred, i kad su se rastali, on dozove jednog od njih, onog mlađeg, i pita ga, ko ti ovo? Kaže, to mi je otac. E onda, nemoj da ga dozivaš imenom. I nemoj da ideš ispred njega. I nemoj da sjediš prije njega. Tri savjeta. Nemoj da ga dozivaš imenom, nego o babu. Nemoj ni čale, nemoj ni stari, nemoj ni... Nemoj, o, o To je ljepše. Znači, Islam daje mjesto tom, tom, tim nadimcima. Ali nemoj ljude to da prevari pa da ih ustigne. Da pomisle sad smo mi neko. Mula, pa efendija, pa hafiz, pa doktor, pa docent, pa magistar, pa ovo, pa ono. Čovjek pomisli ja sam već u džennetu. Ne to samo to koji smo mi dali ljudi. To da Laha ne vrijedi ako ne budemo islam živjeli. Tako, braći. Znači, nemoj to da nas prevari. To može insana da zoholi ja šejh, ja znate ko sam ja, tako, govorim arapski jezik dobro, držim dersove dobro, svijet me sluša, znate vi ko sam ja ljudi? Ne, to je opasno. To kod Allaha ne igra ulogu. Jedan put ima Malik Ahmetullah Alehi ušao u džamiju Allahovog poslanika, on je bio imam u toj džamiji kao, kao alim, držao dersove. I neki ušao i sjeo je. I neki ga dječak vidio i kaže, šejh, nisi klanjao dva rakata. I on ustani klanja dva rakata. Kad je završilo sve to, prišao mu džemat i kaže, šej, zašto si onog dječaka poslušao? Kaže, stid me bilo da odbijem naredbu koja je ispravna nekom za koga sam siguran da je kod Allaha čišće od mene. Ovo ovaj je to su Djecu čišće od nas. Mnogo čišće od nas. Kad dijete kaže babama da klanjamo, klanjaj čovječe, ne igraj se. Naredio ti Allah, naredio ti poslanik, naredio ti tvoje dijete koje je čišće od tebe. Kod nas bilo, što ti balava znaš? Ja proživio život time da pričaš. Ne može. Ono što je hakom, hakma koga rekao. Bog toga vjernik ne gleda ko kaže, nego šta kaže. Dakle, izreku ne gleda ko ti govori, nego šta govori. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wasallame e, braćo i sestre, imate svoje nadimke kojim ga je Allah zvao u Kur'anu. Ja ne bi Allah, dakle ne bi Allah, Rasul Allah i tako dalje. Ali mnogo je bitno da vjernici shvate i dosta uskromni. Šta ti nadimci ili te titule ili ti ovaj izrazi znači u, u praktičnom životu, u praktičnom životu ljudi. Znači, o Muhammede, prenesi tvom ummetu od mene selam. Znači, Muhammed, od danas da znaš po od Ibrahim Lisa I tebe i mene i sve nas ovdje, braću. I sestre, to nije mala stvar. Zamisli, danas je pozdravio ovaj e, Nikolić, predsjednik Srbije. Mnogi bi rekli, Arane, pa šta radiš, vidiš ko je mene pozdravio je. Nas je Ibrahim Ali po To je znak da te voli. Jedno od najodabranijih Allahovih stvorenja. I zamislite da ti je selam prenio ko? Najodabranije stvorenje, Muhammed sallallahu alaihi Koda to, to, bi, to bi bilo sramota da neko prenese nekog ko je slabiji od njega nešto. Da mu ponese neku hediju i tako. Još ako je neko siroma ovaj imućan, još ako ova učen, ona nije učen, to onda, to je, podnesi mu ti, to je meni poniženje. Selam po, poslao Ibrahim a.s. Selam prenio Muhammed sallallahu alaihi mi Zamislite, braćo i sestra, ambijenta kada je Muhammed sallallahu alaihi wasallam to govorio, ashabi radi Allahom tu slušaju to. I zamislite ambijenta kada on govori svojoj ženi Hatidži, sad je bio Džibri i prenio ti selam. Poslao ti selam i obradovao te kućom, u džennetu u kojoj nema umora, nema tegoba, nema bolesti, nema teški ovaj trenutak. Koji je to ambijent? Pogotovo sa činjenice da su ti ljudi, braćo i sestre, doživljavali vjeru. Ste vidjeli mlade kad odu recimo tamo na muziku, pa im ono zatambura tambura, ono žestoko, on počne da se niše lijevo, desno, udara ga. Ili ode u kafanu, kaže daj, daj naruči ovu pjesmu, tamo me, kaže dira. Dira ga doživljava emotivno. Zamisli kad vjednik doživljava poruke Kur'ana i Hadisa emotivno. To je njegovo. Kakav je to ambijent? kada Allah kaže, رَضِيَ اللَّهُ anil الْمُؤْمِنِينَ iz jubajunaka tahta šeđere. Allah je zadovoljan vjernicima koji su dali prisegu pod drvetom, a bilo je oko 1400. Bejatu Ridvan, kad su išli da, da, obave umru, pa su bili zaustavljeni. I onda, a, Osman radi Allah zadržan u, me, u Meku, pomisle da je ubijen. I onda Rasul sam, ali se pripremao se da, da napadne. I 1400 ljudi došlo da mu prisegu. I Allah mu objavi da je njima zadovoljan. Braćo, i se je ambijente Allah spušta ajete njima. I oni to slušaju. Poslanik to čita, sallallahu alaihi uči im. Allah je zadovoljan vjernicima koji su dali prisegu pod drvetom. Koji je to ambijent? Braćo i sestre, to isto možemo i mi da očekujemo ako zaista sa imanom, sa iskrenošću pristupamo Kur'anu i sunnetu. Našoj vjeri. Jer taj ajet, on je objavljen po svojoj skupini. Ali svak onaj ko da prisegu Allahu i poslaniku, on ulazi u to inšava. Ko se iskreno preda Allahu i poslaniku, sallallahu, sallallahu alaihi wa Prenesi tvom ummetu od mene selam. Wa ahbirhum pa džennete tajibetu turbe. Obavijesti ih. Da je džennetska zemlja jako lijepa. Azbetul ma, voda je pitka. Dakle, nema nikakvih manjkavosti, Wa enneha qi'an. I ona je ravnica. Dženecka, dakle, zemlja, dženet je ravan. Nema, dakle, ovaj problema, nema onih zavrtaja. O enne girasaha, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu ekber. A njegove, te dženecke sadnice su riječi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah i Allahu ekber. Braćo i sestre, ovo su riječi koje svi znamo. Nemate vjernika muslimana koji klanja jedan ili pet namaza, a da ove riječi ne zna. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah i wallahu Ovo su dženecke sadnice, dženecko drvo, stavu. Za jedno od njih Resul sallallahu alaihi wasallam rekao, inne fil dženeti, la šeđere, jesiru الراكب المضمر الجواد السريع فيها مئة سنة لا يقطعها ما يقطعها Dženecko drvo u njegovom hladu vješti, brzi, dobri, konjanik putuje sto godina, ne može da ga prođe u jednom dženeckom drvetu. Kakav je onda dojnjaluk i sve što je na njemu? Svam jednog ovog drveta. Sto godina čovjek na dobrom konju juri i ne može da prođe njegovu hladovinu. Ne može da prođe jedno drvo. Subhanallah, jedno drvo. Alhamdulillah, jedno drvo. La ilaha illallah, jedno drvo. Eh, Allahu ekber, jedno drvo. Braćo, kad vjernik to izgovori, nek vrati kod sebe, nek zamisli u sebi da kad to izgovori, dobija stablo, drvo u dženetu. Čiji hlad za sto godina putovanja vješti i brzi konjanik ne može da ga prođe. Volite, braćo, utjehe od Rasula ali alaihi sa vjernicima. Nemaš na ovom svijetu dobri bašti oko kuća. Nemaš. Evo ti pripremi se za bašće u džennetu. Tuguješ za ovim svijetom, nemoj. Evo ti priprema. Nije to, to će brzo doći. To će brzo doći. Dakle, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kada hoće da obraduje ummet, za ono što ga čeka na onom svijetu, između ostalog ili od koristi koje možemo, braći i da izvučemo iz toga jeste da je to utjeha čovjeku na ovom svijetu. Jer mnogo ljudi psihički krajira kad, kad bankrotira tamo na kontu ode ono neko ukrade ili šta ja znam na, onim akcijama izgubi ne znam ja kako. Bankrotira, čovjek poludi. Evo ti je vjerniku. Nemojte brini. Drž se Allahovog puta, spomini Allaha, robuj Allahu, Allah ti garantuje ogromne nagrade u džennetu. U džennetu, kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam, kako bilježi imam Buhari, ima muslim, od Ebu Musa radijalahu anhu, ima za mu'mina šator koji je sam od šupljeg, šupljog bisera. Šator za mu'mina, koji je od šupljog bisera, čija je visina prema nebu 60 milja. Čuli ovo, 60 milja. Lil mu'mini fiha ehlun. Mu'min će u džennetu imati familije, porodicu. Japufu pufu wa la yara ba'abuhum Obilazit će ih, poče da ih obilazi. Toliko će imati puno da jedni druge neće moći da vide. Tolku familiju će imati. Znači, Allah ti dao, nemaš na ovom svijetu puno familije. Budi vjernik, Allah ti uskoro veliku familiju u dženetu, tvoju rodbinu. Kad se budu obilazili međusobno, toliko će ih biti da kad krene od jednih prema drugima u toj ravnoj pojani dženevskoj, neće moći jedni druge da vide. Obilazit će ih, ali jedni druge neće moći da vide. Toliko će i biti, toliko će i biti puno. Dakle, braćo i sestre, sve što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio o ovom ummetu. Pogotovo kad se tiče obećanja za budući svijet. Nagada koje čekaju vjernike za budući svijet, u njima je velika utjeha za vjernike na ovom svijetu da nikada ne smije da ga prevari, manjkavost dunjaluka, manjkavost odunjalučkih, dakle, ovih sredstava, užitaka i tako dalje, jer Allah subhanahu wa ta'ala priprema vjerniku za onaj, za onaj svijet. I da se vratimo još kratko na jedan detalj Muaza radijallahu anhu, kada mu je došao Resul sallallahu alaihi jako zanimljivo ovaj, ovaj, ovaj detalj, Kod imama Ebu Davuda je hadis e, od Muaza radijallahu anhu se navodi da ga je Resul sallallahu alaihi wasallam jedan put uzeo za ruku. Znači Muaz je tada, je mlad umro. Mlad umro je. Umro je u onoj, onoj kugi um koja je zadesila ovaj Siriju, Damask, Kažu da je imao tada 33 godine, ali najbolje zna. Znači mlad je umro a koga u vas desila se 18. godine po Hidžri. Znači 7 godina poslije poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Znači Muaz je imao oko 26-7 godina kada umro poslanik sallallahu alejhi Znači tada kad ga je kad ga je ovaj uh, sreo poslanika sallallahu kad je uzimao ove neke nasihate bio jako mlad. I kaže uzeo me je uzeo me je za ruku sallallahu alejhi ve i rekao ja Muaz vallahi Inni la uhibbu kefillah. O muaze, ja te volim radi Allaha. Pa to oroči. Da mislite prvog čovjeka ummeta, prvog čovjeka države, prvog vojskovođe ummeta u to vrijeme, dolazi jednom mladiću, mi kažemo golobradom mladiću, uzima ga za ruku i kaže ja te volim u ime Allaha. Skoro mi jedan čovjek priča da je prolazio pored škole i kaže čujem kroz prozor kako, kako nastavnik, odnosno učitelj govori djeci majmuni jedni. E, uči ih. Uči ih životu, uči ih vjeri. Vjeri ih uči. I doziva ih majmunijet. Braći. Pogledajte poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ja Muaz, inni uhibbu kefillah. O Muaz, ja te volim radi Allah. Koja je to skromnost, braću? Usike ja Muaz, dajem ti nasijet, vasijet, testament, oporuku, La teda'anne fi duburi kulle salah. Nemoj da propustiš. Da na kraju svakog namaza te da, da kažeš, da izgovoriš Allahumme a'inni ala zikrike wa šukrike wa husne ibadetike. Bože, pomozi me da te spominje. Ovo se vraća na ono, na one zikrove subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Pomozi me da te spominjem da ti zahvaljujem i da ti na najljepši način robujem. Pogledajte, braći, šta Muaz doživljava kao mladić od najodabranijeg stvorenja koje je Allah subhanahu wa ta'ala ikada stvorio. O Muaze, ja te volim radi Allaha. Znači, ako neko ovdje ima ko radi u prosvjeti, ovi naši imami koji učimo djecu, čuvajmo ponos djeteta. Nemoj da mu govorimo tupane, glupane, klijempo, majmune, tako, ne, ne, to je jako opasno, braćo. Jako opasno našu djecu. Nego razvijamo, razvijajmo kod djece ponos, što je musliman. Govorimo da je, da je, razuman, da može. Braćo, Muhammed sallallahu odgojio je ljude koji su bili slobodni, koji su smjeli da mu govore, da ga pitaju, Zamislite kad malom djetu kažeš ti si glup, ti si budala, ti si majmun, ti ne, ti ne shvataš da ti pričam. A ne može. Možda mu ne pričaš dobro pa ne shvata i bolje što ne ako ne pričaš dobro. Ne znaš ti šta ja hoću ti kažem, pa dobro da ne zna, reci jednostavno i lijepo, znaš što da mu, kažeš. Dakle, braće i sestre, majke, roditelji, obrate, pažnju na ovo. Onaj ko uči ovaj umet, uzima mladiće i kaže ja te volim radi Allah. Nemoj da propustiš da poslije namaza kažeš Allahumma a'inni, Bože pomozi me. Zašto pomozi me? Braćo, sad kad smo govorili ove zikove subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu ekber i ukazali na njihovu vrijednost, da svaki taj zikr je jedno, jedno stablo u dženetu hedija, nagradu Allaha subhanahu wa ta'ala, i kad to kažemo, kod nas najverovatnije se pojavi ona reakcija, pa to je jednostavno. Sasvim jednostavno. A zapitajmo se, a koliko to praktikujemo? Koliko imamo principa da to praktikujemo? Kod nas praktikuje redovno salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Koji jedan put na salavat, Allah na se donese deset salavat. I ne samo to. Njemu se naš salavat predočava. Predočava se naš, salavat poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Znači, kad govorimo o ovim zikrovima, tačno je, to je jako jednostavno izgovoriti. Ali izgovara ih onaj kom Allah otvori srce. Kom Allah pomogne. Allahume a'inni, Bože pomozi me. Ala kada te mnogo spominjem. Wa šukri i ti zahvaljujem. Blago onom ko Allahu zahvaljuje. Braćo, navodi se da je neki čovjek došao jednom od učenjaka od Selefa i bio je savu uništen, izmasakriran, nakažen, Allah mu je sve dakle oduzeo. I pored njega dođe drugi. Ovaj drugi zdrav. I žali se ovom učenjaku i kaže Allah mi ništa nije dao. Ništa nema. Kaže u njemu, sada kad bi neko ponudio da ti osjeće prs ili da ti da hiljadu zlatnika, šta bi ti uzeo? Kaže, uzeo bi prst. Ne bi dao prst. Koja kaže, u jednom prstu imaš hiljadu zlatnika. U deset prsti koliko imaš? A milion. 10.000 zlatnika, tako? Puta deset od nogu, koliko je to još? 20.000 ovaj zlatnika. Pa onda gdje su uši? Pa gdje je nos? Pa gdje su usta? Pa gdje, je, su unutarnji organi? Pa insan ti imaš kod sebe milijone. I ti kukaš siromaša. Dakle, umet je učen od prvih generacija, od poslanika sallallahu se pa na ovamo, da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, braćo i sestre. Jedna od velikih tragedija današnjeg umeta, današnjeg čovječanstva jeste što Allahu ne zahvaljuju. Mi smo preksinoć navodili u onom predavanju da čovjek kad za nečim žudi, pa to ne realizuje. Kaže imam imu Kajim, kod njega se javlja depresivno stanje. A još gore, javlja se vidluk. Kad pa vidi neko drugi to je stekao što on ne može da stekne. Pa se onda javlja i potreba ili želja, ako još to, osobu ne podnosi, mržnja se javlja. Potreba za osvetom. I onda se javlja ako ljudi taj nered. Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala sve ono što je kazao poslaniku sallallahu alejhi ve da nama prenese. Braćo, sa svrhom da ljudi imaju dobro i ovoga i onoga svijeta. Ovo su Braći sestre, par nasihata, nekoliko nasihata, kojima sam htio da, da ovaj, ovo naše druženje večerašnje ovaj, ublažim, da ga uljepšam, moleći Allah subhanahu wa ta'ala da u tome bude beričeta. Navodi se kod imama Buharije, na samom početku njegovog sahiha, da kada su ashabi došli Herakliju, poznatom rimskom zapravo mušnici došli Herakliju, poznatom ovaj rimskom kralju. To je bilo u oblasti Šama. Znači Rim se, braćo, protezao sve do, ovamo do, Babilona, do Iraka. To se bio Rim. Imao samo dva carstva, rimsko i perzijsko. I mušnici iz Mekke su otišli u, Šam da trguju. To su bili poznat trgovci. Na čelu Najugledniji u toj karavani bio je Ebu Sufjan, mušik tada. I saznao Heraklije, kralj, dakle, Rimskog carstva, da su došli ljudi iz Meke. I pozove ih da ih pita o Muhammedu, sallallahu koji se pojavio u Meke. I kaže Ebu Sufjan, ja sam bio u skupini, u toj delegaciji koja je otišla ispred Heraklija, da mu progovori o, o Muhammedu, sallallahu I kaže, kada je počeo da nas ispituje, ja sam razmišljao da lažem na Muhameda. Ali sam pomislio, ovi moji drugovi, ako vidi da ja lažem, više me neće smatrati za svoga vođu. I onda sam rekao, ne smijem lagati na Muhameda. Što me pita, bit ću iskren. I kaže im Heraklije, šta vam Muhammed naređuje? Kaže, je kul Wahdehu la tušriku bihi Naređuje nam, govori nam, da samo Allaha obožavamo i da mu ništa kao druga ne pripisujemo. Otruku ma jakulu abauku i ostavite ono što govore vaši očevi. Mušici. O je muruna i naređuje nam. Es sala Naređuje nam namaz. I naređuje nam iskrenost, ona ife osive. I naređuje nam četnost i održavanje rodbinskih veza. Pogledajte vraću hadise. Ima li i jedne serije da ste čuli da ljudi govore glumci, budu dobar majci i ocu. Budu dobar komši. Čuvaj rodbinsku vezu. Jok, to nema, braći. Zamislite kad bi mediji samo ovu poruku poslanika salao, ali se prenijeli. Naređuje nam namaz, naređuje iskrenost, naređuje čednost i naređuje održavanje rodbinskih veza. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo bude koristi. Da se koristi, on opusti gdje nam se smiluje. I molim ga subhanahu wa ta'ala, nas uputne puteve koji vode njegovom zadovoljstvu. Da nam da da budemo od onih koji slijede istinu koji nam ukazuje na istu i daje nam da je slijedimo i koji nam ukazuje šta je zablud i daje nam da, se klonimo i molimo ga subhanahu wa ta'ala da ovaj skup ne napusti, ali da nije oprosti.